Música pawon ya. Aku iki lho sing tandang gawe gopo kabeh, sembarang sing tak tandang greweli kabeh ngono. Aja gopo-gopo. Wis tenang ae ngono lho. Tenang-tenang oh sampean iki. Kono lho nang jopo, ambekan wong lanang nek pawon iku gak apik, cupar. Waduh, kok omong wong biyen-biyen. Aku cupar iku seneng arep. Cupar kok seneng kene ini tak tulis. Aku sing cupar iku lak barang sing apik sih. Loh, cupar ya e apik. Yo elek wong lanang kok cupar. Oh, kak api ini ini tak ewang ini tak ewang ini kak kak ini iku lho iki lah royoan marut kelopo iki kok nek tanganku keparut tambah gak bisa tandang gawe lho lho gak apa nek kon gak bisa tandang gawe kok aku sing ganteni wis ta temen tangi aku ta iya wis iku wis rajang lo iku iki ta iya lho lah gelatinya kok yang ini kedul ini sik tak jika eh. iya iya hmm iki lho Sati lho kok lho ya. Oh, gak iso. Pokoke aku cidek kon ngono gak sampe kekiri. Ya weh. Yan yan. Apa? Ini lho ya. Kok delok aku ae delon brambange lho Mas Sis. Lah iya. Sampe ngiris brambang ambek omong-omongan ngene lho karo. Ya wis muga-muga gak putul tangane ya. Yan. Apa? Mosok kon gak ngerti perasaan aku sih. Perasaan opo? lho saben saben aku sering-sering nang pawon saben saben kon nduk pawon mesti tak parani mosok kon guru ngerti ya ya ngerti nek sampean jange ngrewangi aku ngene lho ya karepku ya sak joge kon teko nduk omah kene iki aku ndiroso seneng bare kon seneng-seneng ya apa sih seneng iku akeh lho ana sing seneng pakaian ana sing seneng opo ta paese ngene ta surine ngene gak mesti wong iku dudu iku sing tak karepno sepisane ya seneng nang sandang anggomu ping pindune aku iku ndrasa cinta ngono lho oh iki aja guyon po mase eh, sampean niku nglendur ta oh, awan-awan di sini ae oh temenan iki ya sampean niku lho ngomong cinta-cinta aku iki sapa aku iki boro sampean lah sampean ku anak ijrakan ojo cinta mbak aku lho waduh terlalu kuno apa bedanya antara aku anak ijrakan kon boro Ya jelas nek bapak ambek ibu sampean roh apa gak? Orang moring, aku diusir kok kene, terusan ya apa aku nyambut ke nanti? Ya gak mungkin sih. Iku lak tanggung jawabku, Pak. Antarane bapak karo ibu engko aku sing beresi persoalan ibu ngono lho. Isin aku sama niku, Pak. Waduh, isin-isin lah apa -isin Bu, Bu. Iya, sampai sore. Aku cuma wetek ya izin. Anak mau nang ndi? Ya, Mbok. Tapi nek aku krungu mangkok omong manung pawon karo Yana, ngono lho. Biasae nek kancane nggawa sepeda tril metu ngono dhek gak gelem kari. Nggodak nututi wis melok tril-trilan pisan. Iya, masih kumang. Yanto merono ngulon nggo trile, biasae nutut. Karo nang ndi kok rupane? Dekem ana nggone omah ae. Wis sak jeke ana yana iki lho mbah rek male kuduk ngene ngene. Mbah yo gumun iku. Bu bu. Eh. Apa? Suarane sapa? Mari ngono kok nek keturutan karo Yana. Tinggal oleh sing ceramah. Ngomong karo sapa? Ya kan ndek pau. Lho, lho siswanto iki. iya muni pawon rupane ya sik pantet nek ngono durung metu arek iki jange marisi kelakuane bapak ene ta arek eh anake sapa ya niru sampean biyen ya ana arek wedok nglibet ta nganti saiki sampean ku ya ngono ngono kok aku iki ya lho maksud bu ayo ditingki ayo ah kok didengkek sih? Ngomong nopo ae. Ya. Kok izin aku sih? Ah, gak apa-apa. Ayo tadi ding ya. Sik. Sikil sampean ku sama jenjing kok bene kruwisin ngono lho. Wis Lah aku gak ero. Ya nek ndek ngarepku sampean jaga Ya apa caranya aku iki percaya ambek sampean? Lah terus nek gak ro aku aku ya gak ngerti gak tau ngetutno sampean. Wis ta, aja kuwatir. Saumpama nika wis kedadean dadi bojoku. Tutno ae sak lakuku temenan? Iya. Iya, temenan ya. <laughs> Aduh. Ngomong apa? Iki lho ayo. Duh, Mas Is ngrewel kabeh lho, Pak. Wis penak, jangan tahan terus ya. Nek jadi bojo. Boten kok, Pak. Iya, apa iki lho. Cetak baru, cetak baru saya ngelakon. Nanti ini aku tak kabe lho. Nanti, belum tak. Parutan kelopo sama orang, marit nang lemah kabe, itu ya apa? Bes, Yan. Dalam, Pak. Barik Siswanto. Iya, Pak. Tutup nolamu cinta-cintaan, Iku tak kukupan iku. Mboten, <laughs> Bapak. Iku tak kabeh. Kaget, Pak. Kaget, Pak. Duduk, dikukupi dhisik ya. Beliani temen kok gayeng temen sawangane oleh ngomongne cinta-cintaan sampai gandolan tangan mau pisah. Kaya Mimi lan Mintuno. Eh? Masih niku lho, Pak. Duh, Pak. Sampeyan delok ta? Apa? Iku lho pantong kelelati dadak ngetep ra jam brambang. Jis, jis. Ing jero ngono, Jis. Wong bapak iki jadwalan berapa enggak tak mampu berapa mentang ngene wis kudu munek-munek kan anane. Sing rabang iki mang sapa? Kula ya, Bu. Dewan. Iki termasuk swakarya iki. Pak <laughs> kon iki. Lah mas wis ngeroyok mawon, Bu, mboten asa ngrencangi. Bapak gak tau kate tobok mau dadak awakmu kok saiki kok ngono se. Saaten Bu. Eh? Saaten. Ngesakna ngono? Nggih. Kawetane ngesakna. Wis-wis menatahan. <laughs> Bapak. alah kok ana-ana ae. Ngene ya, saniki aku takon terang-terangan. Timbangane persoalan iki kok didem-dem terus akhire ndarai gak enak. Ndarai ana apa-apa sak jroning rumah tangga kene. Iya kan? Nggih, Pak. Yana, ya nah. Pak. Ngomong apa ae? Niku lho masih niku lho, Pak. Terus e Apa? Oh, Sesuk antone lanang. Nggih, terus e niku ku... Cinta kali kula, Pak. Eh? Lah kula ra adre ta kali bapak kali ibu. Ngomong apa, Sis? Cinta lho. Nggih. Lho. Ya bare. Cinta temen kon bayana. Nggih, Pak. Lah kan ya apa ya? Kok sakjane nggih, Pak. Nah, iki dalane jange mantu ya iki. ya Pak. Oh, bapak setuju ya. Pak. Tak ngetak ngono ae. tapi aja kesusu, Bu. Kabeh iki mengko gak kena gerusak-gerusu. Jenenge wong apik mantu iku nek grusak-grusuk akhire kedhung dipomburi. Ya sak mestine, Pak. Mumpung durung kedhung dipomburi. Iya ta? Hmm. Iki amit lho Yan ya. Iya, wong apik mantu nak. Iku kudu delok babat, bibit lan bobote. Ngono. Nggih. Iya. Nah, sakniki babate penguripamu ya. Bibite keluargamu. Lah iki apa bapak apa kepengin ngerti ta? Mhm. Ngono. sini supaya bapak iki gak ana tuduhan rasane ati satu misal sak niki wah ya ana paling-paling arek gelandangan dadek ngene lho ya nggih pak nggih matur nuwun sanget dene bapak niku sagetaken ngoten kula piyambak niku mbinjing-mbinjing sak upami dados mantune nggih sik mboten ganggam pak dadose mboten ate ninggalaken wadi ngoten lho pak Hmm, tapi ojo salah tompo, konan jarani bapak iku nyek nyang awakmu. Yo enggak, cuma bapak iki yo kepin ro, kepin ngerti, ngono lho, Nak. Nggih, Nah, ngene, sak niki, ya. Aku kepin ro babate uripmu, ya. Sak niki critakno yo apa ceritane? Ngeten, Pak. Kang Kang. Gak ngono sih, sama niku tak delok pirang-pirang dino kok tengar tengerai. Sing sampean pikir ku apa? Masak dikekno kopi gak gelem ngombe. Digorengno sego gak gelem mangan. Mangkel. Nek susah iku lho ya mikir karo awake dhewe. Sama nek kuru, lara sing susah gak warung yo aku. Ngono lho, Kang. Mangkel terus iki opo le Lah mangkel iku mangkel karo sapa? Ambek tangga ya opo. Heh? Karo tangga? Iya. Lah iya sih, Kang, kaya sampean mbok yo mikir. sampean mangkel ambek tangga iku lho. Nah nek sampean panawe dikrepotan apa-apa gak wurung ya sambat nang tangga lho kok mangkel ambek tangga iku lho. Tak pikir entah kok Sarmin iki Sarmin. Apa oh Sarmin? Gak apik omong-omong nang aku. Oma mer degno mburi dipres Iku wis kebener entah. Lah ya omah kaya ngene iki. Kok sik ta Kang? Sing kliru iku sampean, dudu Sarmin Kang. Lah kok ngliru aku ya apa sih kok oleh gak keliru yo apa sampean pikir ta sak iki sampean waktu gawe omah iki kok mangan tanahe Kang Sarto iku sak meter sing kirine omah iku lak ya sih terus mari ngono sing nyang mburi mangan tanahe Sarmin rong meter wis piro iku telung hmm. meter ping wolu kon niku kok nuturi aku sih Lho, gak nuturi, Kang. Tak bener e ae wong iku masih sampean bojo, tapi nek salah, aku wajib ngelingno, Kang. Wong wedok iku nggone nguburi. keluargane nunut apa dari wong ngerti ya aku iki sampe ngreko-ngreko kaya ngene iku ya ngrekakno kon cek dembar tanah iki ngono lho kok tambah rame-rame krungu toh tak gebengi pisanan kok ojo ngono ta aku nyelingno enak-enakan ya bener sama ning rekakne bojo ngrekakno wong wedok rekakne anak lah iya sih tapi gak iku dalane kang dalane kudu sing apik ojo kate rame-rame ambek tonggo sampean biyen wis rame karo Kang Sarto Marino rame karo Sarmin, Masa saiki rame maneh sih, kok isini-sini ngono. Aja geget. Wah. Kon durung ngerti sing tak karepno iku apa kon iki. Sing sampean karepno ku ya apa coba aku pengen roh, Kang. Lah karepku iki ya gawe omah iku kaya ana restan, rong-rong meter tapi ora ngono lho. Umpamane sampean mesti kaya san rong meter. Terus sampean jange apa maneh sih? Ya karepku iki tak tambahi maneh sak meter engkas tanahku cek jangkep sangang meter. ngono lho lah iku apa mare sampean serakah serakah nek dhewe-dhewe nek gak apa-apa wong serakah dhewe liyan e kok niku wong liya ta bojo kok niku kok niku mesti ngewangi aku ah? umpama tanah iki jembar ya kanggo sapa maneh ya kok nambah aku kok tambah ngewangi karemin ya apa kok niku bolak-balik wis dikandani masih bojo nek ngene iki lho wong wedok gak melok susah kakatene Nah, teman gegera, ambek tangga iku lho bolak-balik gegera, aku lho isin, Kang. Direpo, direpo. Ane ah, iki gak diputusi ngegongkol ah, terus. Pak Nasarmin. Nanti sama niku. Nasarmin. Eh, lah, ya mbuh kok ono dituturi kok gak kenek. Nang di bapak iku, Mas. Lah ya yang yang bapakmu kaya ngono iku lho dikandani ambek emak gak ngandel. Geger ambek tangga gak wurung tungkuk. Ya apa sih bapakku blak-balik kok ngono ae bingung aku kata bapak iku tak yo mbuh anak iku. Men, betul. Oh, kasih jalan dulu ini. aku masuk pabrik kan Rika kok perlu sih tekon di kamu ya, tekon mah aku ngarep kono lah apa mau sih tamin kon ngecek no mah itu bener lah kurang bener ya apa sih kamu lah ngomah kok presai lo ambek tanahku yuk Lah saiki nek udan trocoe banyu lah nang tanahku. Lho wis kebeneran tangon iku. Lah wis pak, talangi ya, Kang. ya gak sampai neraca. Omar iku ya gak sampai kepe munggo udan. Masih kok talangi umpamane. Heh. Kon umpama kudu liwat apa liwat tanahe wong. Heh. Mbok digawe restan rong-rong meter ta sak meter setengah. Ngono lho gawe omah iku. Lah nek gawe oma, ngomong nang tangga ya apa amre bener ngono lho. Cek gak gegeran. Aku ki lak izin gegeran terus. Lah iya sih Kang. Kok aku riko salah. Lah wong iki mburi ae kanggo liwat apa sih? masih dibuntur agak ganggu apa-apa iya nek iringan utawa ngarep lah wong mburi terus gatuan utawa pepetan nek gak apa-apa ya lho masa kena ngono wong omah-omah iku bek kon ngingu petik bek kon ngingu wedhus eh kok liwat nang ndi katene kate liwat nang tanah agung ta ya tak gacok ae kan kate wedhusmu gak ngono sih wis riko pikir temen amang ngono kata pikir wong aku wis gerang tuwek jarine gak mikir ngono lah iki rak tanahku dhewe Rika gawe omah sing mburi iki wis nglangkah tanah kurang meter. Rong meter ping pira coba sampean pikir. Saiki iki tanah-tanahku dhewe, tak deki pawon. Kok rika muring-muring iki wis bener? Kon ngomong aja merata-rata lho, Mas. Wong biyen wis tau kelah-kelahan tanah iki kon ya wis ngalah. Eh? Kon lak wis nang tangani ya. Mm Lah kok kon sik ore-ore tanah rong meter iku? Eh? Sadang bener kono pisan ya wis bener rek saka rumangsaku sing salah iku Riko tak bener karepmu dhewe ngono lha ya opo menjen wong tanah-tanahku dhewe kok Riko gak nrimakno kok Riko sing muring-muring ha eh? lho lek muring-muring wong kon iku nglakane hakku eh, bener kok kres tapi mene-mene kon liwat di coba lha Riko kok iso ngomong hakku iku lho ya opo sih Hah? Eh? Lah kok pres dari tanahku sih? Lah pres saiki. Lah iki tanah-tanahku dhewe lho, duduk tanah Riko lho. Sing sing. Tanah bae niku lho. Dalan iso, gak iso wis. Iki lah apa gege persoalan apa iki, Ah, soal tanah niki lho Gusura, ya napa sih kok balak-balik tangga situk niki lho kok Hah, jengkelaken pikir. Angger gegeran bapakne Yana, mesti soal tanah. Mm, iki ya apa? Nah niki lho. Heeh. Hmm. Kula niki tanah kulo rak ngepres ah. kulo Muri pawon. Mm. Nah niki rak tanah kulo dhewe. Ah. Hmm. Lho kok muring-muring? Wong biyen nate rame kali kulo. Tanah kulo pun dilong 2 meter, kulo meneng mawon kulo pun lila. Ya waktu iku aku sing isine. Nah nggih. Lah niki murine kula deki pawon, lah kok tambah muring-muring teng kula. Iya. Anjene sing serakah ngono kon kok Bapak Riana. Lho, dika kok ngarani kula serakah niki napa, Jura? Dadi menungsa iku aja sampi serakah-serakah. Apa maneh serakah barek tanah. Iku tambah gapi. Kon kudu eling Bapak Riana. Tanggamu sebelah kiri, Sarto iki lho. Sampai minggat kok ngene kampung kene. Pola yo kelakuanmu gak maneh. Mungkin sih tak sudah. Tanah sak meter itu biar. Mungkin sih. Ditoto di sini. Niki kulo ngelah, buat ngelah kok. Soale mangan tanah kulo buatin. Hmm? Saat niki trotoe banyu, coba tak. Wong dipres pres nih lo coba. Saat niki ingon ingon apa-apa, Liwat pundi coba ingon ingon. Saat niki nih trotoe banyu, wong kau ikut tetanggan barek wong. Boyo ya dikai talang. Kau kudu ngerti, apa maksudnya tonggo, ya digotong, ya disonggo. Saat niki ya apa, Carmen? Hmm? Nggih, tetep kula sakaken dhewe yen apa banjur tanah kula. Lah bapak ya ya apa? Ah, mboten setuju nek karo kula niku. Gak setuju. Sira ba mawon. Oh, panjane wong serakah yo ngono iku. Gak kira dosa kene. Ayo tunggu balik. Ngomong kok.